sisi a mede menye mu nya asɛm biara aberanteɛ na ɔbɛyɛ biribiara na mmom yɛpɛ dɛ ahu sɛ ɛka a na mahu yɛ sika a mede mama no ne sɛ ɔsɔ a ɔno ɔnsɔ a na mafa kwan bi do na nka na mede bɛyɛ yi ne sɛ dɛ ɔda yɛ ba yɛpɛ dɛ ade no yɛ ntɛm because me time aso ɔdɛ mokɔ Nti, ɔdɛ me yɛ biribiara. Nti sɛ kyɛ biribiara bɛgyina asɛm wɔ do na no mo aso mo amu. Nti ɔsa ɔsa ahena na nsɛm nti na ɔde kyɛ mam de bɛmoa no ma wɔbɔ so biara na kyɛ dɛ ɔmfa nyɛ within the budget no yɛnhwɛ wɔtumi ɛbɛyɛ na ade no yɛ fa ae nti mede sika mu a ɔno ɔntena ha bi anaa nti wankasa na bɛyɛ expenses na nti extra ɔdɛ yɛde bɛka ho no na mo maa yɛ awɛ na ɔdɛ mi yɛ money transfer bɛ mo fɛ na mobile money nti na mo maa yɛ abɔ na yɛ sami anope na nkyɛn mi yɛ dɛ nkyɛn mi yɛ estimate kyɛn na ti mo so nyɛ adagye. But advantage a ɔwɔ nye dɛ ɔno onyim nkorɔfo beberee a wɔpɛ dɛ wɔyɛ egyapadze wɔ Africa. Ihu? Ntsi sɛ moyɛ edwuma na fi sɛ n'enyiwa gye ho a, bohu dɛ ndzeyɛɛ bi bɔɔ edwuma mu ama ɔaso kakra. Nkyɛ isi yɛ powerful contractor ntsi mepɛ dɛ wodzi mu ɔkɔ. Okay. Uh, Sɛsɛɛ deɛ aka yɛ bi mu too much nti ma yɛ skip kakra bi na meyɛ ne kasa sɛsia no hwana na ɔhwɛ apart from there bia na the time na dɛdɛ wɔ hɔ no na hwana ɔhwɛ Me nsɛ w'adwen wɔ maame no ho but mo tu fo dɛ hwɛ ɔmo yie ate sɛ adagye wɔ hɔ a nkyɛ mo bɔ tape bi akyerɛ ma ba wɔ mu mo maame mo nuanom yi a mo fɛ fɛ ho ayi ɛna me ka nsɛm bi ba mɛ nka nkyɛ mɛ mbi kɔ bi aso ndɛ dɛdɛ ne yɛ bɛ second one a wɔde no kɔto hospital hɔ no ɛsɛ gba dɛn mu Dza ɛyɛ a menye obi kasa no yɛ very powerful because eyi no, asɛm no fii no, ekɔ beebi a yɛkɔ no wɔyɛ mpaebɔ no a, na wobesi bi anka nkyerɛ obi. But wode sɛ bi a na mfi nyimpa no dze yɛ, mɛsoma brɛ no ho adze na ade, mantse yɛ a mobɔ no gyina mekɔ wɔ tɛm yi. Ma me wura adze ara ɔdze yɛ hɔ. Ibi sɛ ndɛ bɛba ne ntina mu maame ɔyare yɛ a, na wɔse, efiefo no wɔse, na maame yi yi yi papa. Me yɛ hu ɔpɔnkɔ ko hu ade paa aa serious ɔka kyerɛ me busuafo ɔbobɔ wɔn dɛ wɔyɛ abɛɛsi nyinaa ɔmo yɛ ho kɔ mpaebɔ nti wɔka se dɛ sɛ nti de wɔaka na makɔ sɛ nti sɛ mefrɛ yi a na mafrɛ eba a na mafrɛ yi maka dɛ firi obi a ɔka mo ho da na abɛɛsi no wɔn wɔn wɔn bɔ din bi sɛ meba ɛdɛ mi nya kyɛw nti nyame no ara ɔmma tumi bi a nti na kyɛdɛ wohu ayɛ kɔnkɔn nti obiara bi ɛho nkɔnkɔn nti my advice am dɔm wɔn dɛ bɔ mpa a wosɛ ɔmo yie wodidi mu wokɛse na wɔn di yɛ biara debi abɔ mpa a de nyame bɛn na bɛtena ma nkɛse mu ha ɔmma ɔdo ɔmma bɛ kan kan sɛpɛ bi mu kyɛw Bi pɛ na situation na ade fɛ na asɛm a ɔbɛka. Nti mi bɛ yɛ number one na ade nyinaa na nso mana mi nso mi yɛ number one nti don't worry. Ɛn but mi na odi pɛ na the way a interactions no wɔ. sɛbi mɛra sisi ase nyame pɛ dɛ daa ne ba dɛm yi ɛmu books na wɔn nim wɔn na mi nso na adi kyɛm ɔwɔ obia na na adwin ɔwɔ ne sɛ abɛyifo no sɛ wɔkɔ sukuu kakra a ɔyɛ danger na wɔn akɔ sukuu kura sa a ɔyɛ danger nti mo mu ma ɔyɛ o but wa obɛyifo a mɛnyim obi a ɔyɛ obɛyifo a ɔyɛ gra wayɛ graduate maame nkyɛn wɔ ade elementary school ɔsɛ edura akyerɛ obi. na wɔdze no aguagua ɔsɛ no ho asɛm ɔkɔ adze no nti o ɔkɔ jss ss ɔkɔ university owie a ɔnyɛ ɔna wanyɛ bɛyifo nti dze dzi ano akakyefo bebree abɛyifo ma ma ano atwa ebi ka ho asɛm akyerɛ obi a hwɛ ɔho yie don't trust everybody hundred percent.